بسم الله الرحمن الرحيم Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma mwenye kurehemu قاف Qaf والقرآن المجيد na hapa kwa Qurani tukufu بل عجبوا أن جاءهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب bali wanastaajabu kwamba amewafikia mwonyaji kutoka miongoni mwao na wakasema makafiri hili ni jambo la ajabu أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد ati tukifa na tukawa udongo kurejea huko kuko mbali. Qad alimna ma tanqusu al-ardu minhum wa indana kitabun hafiz, hakika sisi tunajua kiasi cha kila kinachopunguzwa na ardhi kutokana nao na kwetu kipo kitabu kinachohifadhi yote. Bal kadhabu bil haqqi lamma jaahum fahum fi amrin marij lakini walikanusha haki ilipowajia kwa hivyo wamo katika mambo ya mkorogo afalam yanzuru ila as-samaa'i fawqahum kayfa banaynaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj ye yeah, awaangalii mbingu zilizo juu yao vipi tulivyozijenga na tukazipamba wala hazina nyufa wal arda madadnaha wa alqayna fiha rawasiya wa anbatna fiha min kulli zawjin bahij na ardhi tumeitandaza na tukaiwekea milima na tukaioteshea mimea mizuri ya kila namna. Tabasiratan wa dhikra likulli abdin munib, yawe haya ni kifumbua macho na ukumbusho kwa kila mja mwenye kuelekea. Wanazzalna minas samaa'i maan mubarakan فأنبتنا به جنات وحب الحصيد na tumeteremsha kutoka mbinguni maji yaliyobarikiwa na kwa hayo tukaotesha mabustani na nafaka za kuvunwa والنخل باسقات لها طلع نضيد na mitende mirefu yenye makole yaliyozaa kwa wingi. Rizqan lilibadi wa ahyayna bihi baldatan maita kadhalika alkhuruj, ili iwe ni riziki kwa waja wangu na tukaifufua kwa maji nchi iliyokuwa imekufa. Kama hivyo ndivyo utakavyokuwa ufufuaji. كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود قبل ياو ولكذبش قوم يا نوح نوكازي وَرَاسِي نَثَمُودَ وعاد وفرعون واخوان لوط نعاد فرعون نقوم يا لوط واصحاب الايكه وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد na wakaazi wa machakani na watu wa Tuba wote hao waliwakanusha mitume kwa hivyo onyo likathibitika juu yao افعينا بالخلق الاول بل هم في لبس من خلق جديد kwani tulichoka kwa kuumba mara ya kwanza bali wao wamo katika shaka tu juu ya umbo jipya Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illa Allah Surati Qaf imeteremka Makkah Mwanzo wake sura hii inasimulia kuthibiti utume wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wanavyokanya makafiri kuja mtume kati yao na kuona muhali kufufuliwa baada ya kushageuka udongo. Na ikaeleza ishara za uumbaji zinazoonyesha dalili ya kwamba Mwenyezi Mungu hashindwi kuwafufua watu baada ya kufa kwao. Na hali yeye ndiye aliyewaumba hapo kwanza na anajua yanayowapitikia katika nafsi zao. Na yeye anavisajili vitendo vyao na maneno yao katika daftari lenye kuhifadhi hata dogo. Na sura imebainisha kwamba majaribio ya makafiri siku ya kiyama kutaka kuukataa ukafiri waliokuwa nao duniani ati kwa kusingizia walikuwa ni wafuasi tu wa mashetani hayatawaletea nafuu yoyote. Kwani mwisho wa mjadala wao ni kutumbukizwa wote katika moto na huku Mwenyezi Mungu anawafadhili waumini kwa kuwapa neema za milele katika pepo. Kisha sura inamalizikia masimulizi yake kwa kumwamrisha mtume sallallahu alaihi wasallam avumilie maudhi ya makafiri ambao hawakuzingatia yaliyowapata waliokadhibisha katika kaumu zilizokuwa kabla yao na kumwelekeza mtume sallallahu alaihi wasallam athibiti juu ya ibada ya Mwenyezi Mungu na kutilia mkazo hili jambo la kufufuliwa na kumliwaza mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kuwa yeye ni mwenye kuwakumbusha waumini wala si mtawala wa makafiri. Qaf hii ni herufi katika herufi za alfabeti iliyofungulia sura hii kama ilivyo ada ya Qurani katika kufungulia sura kadhaa au kadhaa kwa harufi kama hii ili kuwakabili makafiri kama wanaweza kuleta mfano wake na pia kuwazindua watu wasikilize yanayosomwa Ninaapa kwa Qur'ani yenye ubora na utukufu na heshima kwamba hakika sisi tumekutuma wewe we Muhammad ili waonye watu kwa hii na watu wa maka hawakuamini bali walistaajabu kutokea mtume miongoni mwa jinsi yao akiwaonya kuwa watafufuliwa makafiri wakasema jambo hili hatulijui na la ajabu ati baada ya kushakufa na tukawa udongo tutafufuliwa tena huko kufufuliwa baada ya kufa ni marejeo yaliyo mbali, hayawi. Sisi hakika tunajua vipi ardhi inavyovimeza viwiliwili vyao baada ya kufa. Na si tunacho kitabu kinachodhibiti na kuhifadhi kila kitu hata kidogo. Wao hawayazingatia aliyokuja nayo mtume bali walimkadhibisha mara tu bila kuzingatia na kufikiri. Basi wao wamo katika hali ya kubabaika hawana utulivu. Wameghafilika hata hawaitazami mbingu ilivyonyanyuliwa juu yao bila ya nguzo. Vipi tumetengeneza ujenzi wake na tukaipamba kwa nyota na haina nyufa za kuitia kombo. Mbingu ni kote kuliko juu yetu. Na ndani yake vimo vitu vya namna mbalimbali vinaogelea katika njia zao nyota na sayari. Na hayo ni kwa nidhamu ya uangalizi mkubwa na mshikamano uliotimia na vile vile zinafuata kwa mpango wake kuwafikiana na kanuni za mvutano, basi hazitelezi. Na ardhi tumeikunjua na tukaisimamisha milima iliyokaa imara na kudhibiti kwenda chini. Na tukaijalia kumea kila namna ya mimea mizuri ya kuwafurahisha watazamao. Gamba lililofunika ardhi katika mwahali maalum limetuna, ndiyo hiyo milima, na pengine limedidimia ndiyo sakafu ya chini ya bahari. Na uzani wa vitu hivi vizito vinalingana wenyewe kwa wenyewe. Na ni katika uwezo wa Mwenyezi Mungu na hikma yake kupatikana kulingana huku kwa uzani. Na ukawa umethibiti kwa kupenya mada za ardhi zilizofanyika hilo gamba jembamba chini ya matabaka ya juju Na hayo ni kutoka kulikokuwa kuzito kuendea kulikokwepesi kwepesi. Tumejalia hayo aone na kumbuke kila mja mwenye kurejea kwa mula wake mlezi akafikiri ishara za uwezo wake. Na kutoka mbinguni tukateremsha maji yenye kheri nyingi na baraka na kwa hayo tukaotesha mabustani yenye miti na maua na matunda na tukatoa kwa hayo nafaka za makulima ya kuvunwa na mitende mirefu mirefu yenye makole ya tende yaliyopandana kwa wingi. Tumeotesha hiyo ili iwe ni riski kwa waja wetu na tukaihuisha kwa maji ardhi iliyokauka mimea yake. Hali kadhalika ndivyo kufufuliwa wafu kutoka makaburini. Kabla ya hawa kaumu nyingi ziliwakadhibisha mitume, kaumu ya Nuhu na kaumu nyingine iliyokuwa ikiitwa watu wa Rasi na Wathamudi na Waadi na Wafirauni na kaumu Luti na kaumu iliyokuwa maarufu kwa jina la watu wa machakani na kaumu ya Tuba wote hao waliwakadhibisha mitume wao kwa hivyo wakastahiki maangamizo niliyoahidi kwani kutaka kwetu kulipungua au uwezo wetu ulitetereka hata tukashindwa kwa kule kuumba kwa mara ya kwanza tusiweze tena kuwarejeza hasha hatukushindwa nao wanatambua hayo Bali wao wanashaka tu na wadanganyikiwa na huku kumbwa kupya baada ya kufa.